Да минати минатиот пат зборувавме токму за чистењето на храмот. Но да се подсетиме и предходно, во втората глава, во која што изборуваше Јани, значи за свадбата во Кана. Јас тоа и минатиот пат го спомнав. Што забележавме во Кана? Преобразување на водата во вино, односто во грудов сок каде нареди Исус да се стави таа вода за да подосна нели биле биде претворена во вино. Сеќавате? Во камени садови, а зошто биле тие камени садови? Собирале значи голема количина, видовме и во самиот превод намерно ставив од 90 до 130 литра некаде вода собирале. Тие камени садови биле наменети за она обредно миење што го практикувале значи евреите шемијање на своите раце пред оброк и така натаму. И ова не случайно се случило токму со тие камени садови. Бог сакал да остави една поука. Исус сакал да ги поучи дека она што е јудејско, што е обредно, е старо и изветвено, дека треба да помени и да престане, и тоа нешто ќе се замени со нешто ново во случајот со вино, односно гроздов сок, кој што пак укажува на Христовата крв. Значи, неговата жртва, спасението е таму. Евреите изгубили од вид секаква жртва, односно, им станало секој дневие пренесувањето на жртвите. Забравиле на Христовата жртва. И на тоа, на што, значи, укажувале тие жртви. Второ, во втората глава, значи, кај чистењето на храмот, чистењето на храмот го споредивме со чистење на душата. Значи, прво, преобразбата на водата во виното можеме да ја земеме како обратување. А обратувањето доаѓа заедно со чистење на душата. Значи, свртување од еден во друг правец, она што, оние работи што си ги сакал, повеќе не ги сакаш, оние работи што не си ги сакал, сега ги сакаш, тоа е обратувањето. Преобразба, значи. Чистењето на храмот, рековме, тоа е чистење на душата, кое што значи, истовремено се случува со преобразувањето, односно со обратувањето. А сега во третата глава ја наоѓаме онаа средба на Никодим со Исуса, каде што Исус ќе му каже сршта на Никодим. Никодим кој што дошол на некој начин да има една теолошка дебата како учител, учен, да има теолошка дебата со Исуса, меѓутоа Исус ќе го сврти целото внимание кон едно нешто кое што е најбитно и суштествено. И, значи, еве, почнуваме со тие два-три последни стиха од втората глава, односно од 23-тиот стих од втората глава. А кога беше во Иерусалим на празникот Пасха, мнози поверува во неговото име, гледајќи ги знаците што ги правеше. Мислејќи си, значи, се мисли овде и на она што се случуваше во самиот храм. Со каков авторитет Исус ги истера сите тие препродавачи, оние кои што ги минуваа, значи, парите во храмот и така натаму. Значи, мнозина поверуваа, ама поверуваа, вели, гледајќи ги знаците што ги правиш. И сега видите, интересно. Но, самиот Исус не им се доверуваше. Зошто? Зошто ги познаваше сите? Има ли некој има ли некое срце кое што Исус не го познава. И вели, и немаше потреба некој да му сведочи за човекот, зашто самиот знаеше што има во човекот. Зашто Исус не сакал да им се довери на овие кои што поверувале, вели стикот, во неговите чуда. Затоа што тој знаел дека тоа е само површна вера. Значи чудата не произведува, чудата може да ја засилат вашата вистинска вера, меѓутоа не може да произведат само чудата вистинска вера. Овде случајот, значи, со овие бил таков. Е, сега, веднаш преминуваме во третата глава и вели, а меѓу фарисеите имаше еден човек. Дали Исус го познаваше и овој човек, предходно прочитавме. Исус знае што е во човекот. И затоа не сакаше да им се доверува. И Никодим беше еден од тие кој што беше присутен во храмот и беше сведок на она што се случуваше, на тие знаци што Исус ги покажа, значи, неговиот авторитет, чистењето на храмот, но кај него има некоја, односно, може да, може да и голема разлика, затоа што Никодим, ќе прочитаме и од Коптушот на вековите, сакал да знае нешто повеќе. Почувствувал дека има Божја сила за сето ова и затоа дојде ноке при Исуса Значи го наоѓа и трга нохе, значи, кај него. Што е... Која е причината зашто тргнал ноке? На него видат, сакал да биде невидлив за другите, сакал да го сочува сепак својот авторитет, бил, пазите, бил, еве, ќе прочитаме само на кратко. Никодем завземал висока и доверлива положба во еврејскиот народ, бил високо образуван, надарен со исклучителни способности и ценет член на Народниот Совет, односно на Синедрионот че он бил еден од тие 70, од Синедрионот. Високо образован, ценет. Меѓу другото, после ке видиме човек кој што а, можел да купи значи, 100 литра на а, алој и, и смирна, или како беше, тоа е веројатно богат човек. И тоа, како богат? 100 литри купил, се кавате, заедно со а, Јосифов од Ариматеа за да го употребат а, за мирусување на телото Христово кога Исус нели ќе издивне на крстот. Сакал да биде невидлив, да не го забележат. Ќе се сетам на едно така, не многу дамнешно време, ама 97-ма, кога мислам дека бе, бевме пред крштевање, значи, ние четворица, млади од Свети Николе, еден од нас, а тој ми беше комшија, а предходно и една година бевме школски, значи со него, во осмо деление, исто учевме, а и на иста улица, значи едно стотина метри може ми не дебеше. Се викаше Любче, уште се вика Любче, а, тој <clears throat> се срекаваше со нас, ама тоа го правеше ноке. И тоа, <clears throat> не само ноке, туку на скришно место, позади, ние го викаме тоа ново школо во Свети Никол или Кирил и Методи се вика школото, Затоа што и ноке, кога излегувавме, се уште излегувавме, се шетавме, нели, низ парк по Чаршија, имаше многу познаници тука и можеа да го забележат дека се движи со нас, а ние веќе поставме јавно да се декларираме како некои Ете, <laughs> адвентистите, тие не сметаја како нововерци, нормално, значи изборувавме јавно, сведочевме и уште пред самото крштевање. И тој го правеше токму тој Никодим, што го прави оваа ситуација. А пак <laughs> сега, непосредно пред богослужението прочитав една интересна вест. Значи, еден иранец сакал да се прави невидлив. Интересно, мислам, ќе се насмеете. Сакал да плячка банка во Иран, замислете си, значи во Техеран. Значи, таму има криминал, колко и да е <laughs> да се строги законите. Отишел кај некој локален магионичар, и побарал му дал јака сума на пари и побарал <laughs> да овој го направи невидлив, за да може да, опля, да оплиска банка. <laughs> Вој му изел парите, направил некој обрет таму, не знам што, и човекот <laughs> со цел памет, сметајќи невидлив, влегол во банката и почнал да им ги зима парите од раците на луѓето таму кои што биле, слободно. Меѓутоа вика кратко после тоа беше совладано од обезбедувањето. И на судот изјавил дека веројатно бил зафркнат од магионичарот, джабе му ги дал <laughs> да не успеало тоа што <laughs> требало да успее. Интересно, значи има секаков свет. Мегу тоа се вратиме кај Никодим. Богат, образован, многу ценет, меѓу другото и фарисеј. Што е многу значено кај фарисеите? Што верувале тие? Не само тие, сите луѓе сметале дека ако некој треба да оди на небо, Тоа се фарисеите. Најпобожни, најсвети, се молеле по кјошињата тамо по улиците, знаете, тоа знаеле, да многу добро да го покажат и јавно. Со еден збор сметале дека спасението е со дела. Спасението може да се заслужи. И сега Исус, знаејќи го и овој човек, како и мнозина, како и сите нас, нели? Сите не знае, ја искористи оваа прилика, ова негово доаѓање, за да му одржи една многу добра лекција, која што лекција не, не смееме <laughs> никој да, да, да ја да губеме од вид. Односно, секојаш треба се секаваме на оваа ситуација и оваа средба на Никодим и Исус. Исус овде, практично во оваа трета глава на Јован го имаме целото Евангелие, ако сакате само во 3.16 го имаме целото Евангелие, тоа овде се многу силни полуките кои што Исус ќе му ги даде на Никодим. Е сега овде Елен Вајт кажува и дека меѓу другото што било тоа што го под, што го потикнало да дојде кај Исуса, веле и поуките што ги слушнало од устните на Спасителот оставиле на него длабок впечаток и сакал што повеќе да дознае за тие прекрасни вистини. И доека мнозина кои што биле сведоци на чистењето на храмот го замразиле Исуса уште тука и веќе почнале да кројат планови како да го тргнат, Вели, таквата смелост на еден непознат галилеец, смелоста која што Исус ја покажал при чистење на храмот, не смеела да се трпи, сметале тие. Тие одлучиле да стават крај на неговото дело, меѓутоа сите не биле едногласни во поглед на таа цел. Некои се плашале да се спротистават на оној, кој што толку очигледно постапало под влијание на Божиот дух. Се сетиле на старо време и како ги прогонувале Божите пророци, па заради тоа ги стигнала Божета казна, паѓале под робство. И во тоа време, знаеме дека биле под римско робство. И затоа не се осмелувале да преземат кој знае што против Исуса. Меѓу тие, со такви размислувања, бил и Никодим. Значи, сепак не се осмелувал да дигне рака, така да кажеме, над Исуса и, пошто почувствувал некоја божествена сила кај него, тргнал, но сепак моки, значи скришно, да продискутира малку со него. И дојавме вториот стик, вели, тој дојде ноке при Исуса и му рече, Рави, учи учителе, знаеме дека си дојден од Бога, пазите, вели, знаеме. Че значи, овде вклучува и група на луѓе, не сами од тој, значи, веројатно, оние кои што предходно читавме во 23 стик во втора глава, поверувале на неговите чуда, а имале таа значи, површна вера, Знаеме, значи, дека ти си дојден од Бога како учител, зашто никој не може да ги прави чудесата што ги правиш ти, ако Бог не е со него. Значи, Никодим признава дека зад Исуса стои божествена сила. Но, како што ќе каже Елен Вајд, не го признал за Месија, туку за учител, кој што е пратен од Бога. Е сега, Вели Никодим дошол кај Спасителот со желба да дискутира со него. Тоа му била желбата. Па, учен, учител. Го знаел законот многу добро, го знаел Стариот Завет. Перфектно, значи теолог, подкован. Но, во ред, Никодим не, не му ни поставува прашање, меѓутоа Исус веднаш ќе го сврти кон главното и она највистинското. Значи, воопшто не, Исус се однесува тука како да воопшто не, не ни приметува што овој му говори, туку вели, во третиот стих, вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од озгора, тој не може да го види Божито царство. Ова било веројатно шокантно за Никодим, фарисеј, како и секој друг фарисеј, ти сметале дека се веке во Божито царство, дека се спасени. А овој сега му вели, значи Исус му вели, ако не се родиш од озгора, нема ни да го видиш. А ли да сметаш дека си веќе таму? <laughs> И него дочитав цитатот предходно, значи никој да им дошло кај Спасителот со желба да се дискутира со него, но Исус го упалти на основното начало на вистината. Теоретското сознание – не е оно што тебе ти не достига, со други зборови, како да му, сакал да му каже Исус. Значи, теоретското сознание не е оно што тебе ти не достига, туку духовна обнова. Тебе не ти е потребно да ја задоволуваш својата любопитност, туку да имаш ново срце. Мораш да примиш нов живот од дозгора, пред да научиш да го цениш оно што е небесно. Се доека не настапи оваа промена, значи, кај тебе, преку која се обновува се во душата, дискусијата за мојот авторитет – Она дискусија која што Никодим сакал да ја почне, и за мојата мисија, за тебе нема да има способностно значење. Значи, доека ти не се родиш од озгора, джабе јас и ти ки дискутираме тука сега теологии, од каде сум, па што сум, па кој сум. Никаква полза тоа нема да има за тебе. Зарем ова не е полука за секој од нас. Ето, често пати ние знаеме да теоретизираме, да еве покажеме колку знаење имаме. Па фала на Бога ни дал интелект. и знаење имаме и можеме да стекнеме. Имаме на располагање еден куп книги. Но што со тоа ако ние не сме наново родени? Што фајде од тоа? Значи еве Никодим како многу почитуван, признат како што денес има многу почитувани, признати теолози, зборам општо теолози за нашата црква, не само значи, било каде, признати од луѓето, меѓутоа не ги знаат ни најосновните нешта. Тоа било случајот со Никодим, исто. Иисус му вели, батали тоа. Нема потреба, јас и ти дискутираме тука. Но его ти ако не се родиш од озгора, нема да го видиш Божито царство. А јас мислам дека е најважно за секој од нас, ако веќе Значи, <clears throat> сме го посветили животот на Бога, сме решили да бидеме Христови следбеници, да одиме во црква, најважно е да го видиме Божито царство и да влеземе таму. Зарем има поважно тоа? Тоа значи дека тогаш е многу битно да го сватиме ова, да бидеме родени од озгора. Сега во петиот стих, четвртиот, ќе го спомнеме подосна, петиот е паралелен со третиот, вели, Исус му одговори, вистина, вистина ти вела, му повторува секојаш кога Исус вели вистина, вистина ти велам, станува збор за многу битно нешто кое што треба да се свати и разбере. Ако некој не се роди од вода и дух, тој не може да влезе во Божето царство. Од овие два паралелни стика свакеме многу јасно и гласно што е тоа да бидеш роден од озгора. Што е тоа да бидеш роден од озгора? Да бидеш роден од вода и од дух свети. Тоа е тоа да бидеш роден од озгора од Бога да бидеш роден. Е сега, Никодим, како учител, не би требало овие работи ни малку да не му бидат познати. Сепак читал, сепак читал во Псалм 51.10, каде што стовели псалмистот Давид, да се подсетиме 51.10 Псалм. Псалм 51.10 Боже, созда ми чисто срце и постојан дух обнови во мене. Или Езекијал 36 глава, зарем овие стикови не му биле јасни, но очигледно тогаш не му биле јасни. 36 глава Езекијал од 25 стих. Ќе ве попрскам со чиста вода, за да се изчистите. Ќе ве очистам од сите ваши нечистоти и од сите ваши идоли. Ќе ви дадам ново срце, ќе вдакнам нов дух во вас, ќе го извадам каменото срце од вашето тело, ќе ви дадам срце од месо. Ќе ќе го вложам мојот дух во вас внатре, за, за да одите по моите закони и за да ги пазите и вршите моите наредби. Ови стихови ми биле добро познати на Никодим. Но во случајов факт е дека човек кој што е телесен, кој што не е наново роден, не може да свати духовни нешта. Вие сте имале прилика сигурно често пати да му зборувате на некој на улица, на некој ваш пријател, и да или да ве гледа вака чудно, или да или покасно кој ќе се раздвоите да прави вака, <laughs> да ве прави луди, едноставно, или па да ви се смее и во очи, затоа што не може да ве разбере што зборувате. Па како ќе ве разбере кога, како беше прво Коринќаните 2.14, да свртиме таму да се потсетиме на овој стих. Прво Коринќаните 2.14 вели, А душевниот човек не го прима она што е од Божиот дух, зашто тоа е безумство за него. И не може да сознае, зашто за тоа треба да расудува на духовен начин. Ще треба да биде роден од духот. Треба да биде наново роден за да свати духовни нешта. А четвртиот стих, сега сме значи кај четвртиот вели, Никодом да му вели, како може да се роди човек кога е стар? Зар може повтор пат да влезе во утробата на мајка си да се роди? Е, се ова ме подсеке на како јас на времето буквално сваќав некои работи, значи тоа е тоа кога се уште го немате духот, се уште се трудите со својот интелект да сватите нешто, како да Библијата е учебник по математика или физика, па не знам, некоја наука ќе учите. Не, Библијата не се, не се е, сваќа така. Со интелект. Само со интелект. На времето, сега пак ќе ви го спомнам тоа школо, Кирил и методи, методи во Свети Николе, Значи, кога јас читав дека треба да се влезе низ тесната порта, ово сум ви го кажувал, и сега на влезот на тоа, да, школа имаше тесна порта и широка она, за возила. И јас застанувам и, а, сега јас ки си влезам низ тесната порта. Ете така сум ги работите. Много слично како и Никодим. И како сега може да се роди човек кога е стар? Значи, кој видел да се раѓаат на 30, на 50 години луѓе? Токави. <laughs> неверојатно, меѓутоа, ете, тоа е тоа. Телесен човек не може да свати духовни нешта. Тоа е она што му фалило Никодим. И тоа е она што, ако нам ни фали, тоа сме, све, све сме промашили. Може да имаме знаење колко што сакаме, меѓутоа, залудно. Потоа Никодим, веројатно, го следел, ја следел работата на Јован Крстител крштевањата што ги вршил Јован Крстител, меѓутоа оно што не можел тој како фарисеј, како евреин да го свати е, значи му било познато дека не зна божците кои што го прифакеле јудаизмот, па биле крштевани. Но, како тоа евреин, да треба да се крштева. По тоа не се чудо, не се видело. Да. Тој е фарисеј. За него Царството Божие би требало, значи, портите да бидат отворени за него. Но, наспроти тоа верување, што денеска и мнозина го имаат како проблем, дека се спасуваме со некои наши заложби, со наши дела, Исус сега, понатаму, ќе му одржи на многу силна лекција на Никодим, дека нема, ама баш никаков удел човекот во нановото раѓање освен нормално верата, прифаќањето на Исус како спасител. Одиме понатаму. И веле и шестиот стик, роденото од тело, тело е, а роденото од дух, дух е. И само да го поврзаме овој стик со прва глава Јован, да се вратиме во прва глава Јован, го спомнавме тој стик која проучававме прва глава Јован, и да читаме од десетиот стик прва глава Јован. Што вели? Беше во светот и светот стана преку него, но светот не го позна. Дојде при своите, но неговите не го примија. Зошто? Во ред, затоа што беа телесни, затоа што не може... Меѓутоа, ова е битното, 12 стих. А на сите кои го примија, значи имаше некои кои го примија, на сите кои што го примија им даде власт да станат Божи деца на оние кои веруваа во неговото име, веруваа во него. Ще треба да го примиш Спасителот, да веруваш во него, А тоа се тие кои што не се родија ниту од крв, ниту од телесна поход, ниту од волја на маш, туку од Бога. Што има тука нејасно? Што е нановото раѓање? Има ли нановото раѓање некаква врска со човекот? Со тоа што човекот прави? А верувањето на фарисеите било околу тоа што тој може да направи, па затоа и се молеле пораскрсниците па седнувале на први места па да се истакнат и така натаму за да можат да ги видат. А Исус ќе му каже дека не, духот исто како ветрот, него ни гледаш, ни од кај дува, ни на кај дува. ти имаш контрола над тоа. Тоа е независно од тебе. Нема врска со тебе и некои твои заложби. И што вели? Значи, еве, јас малку понапред отидов со размислувањето, ама тука сме, не чуде се што ти реков, треба да се родите од озгора. И те како било чудно за еден фарисеј, да му кажеш дека нешто круцијално, нешто многу важно му недостасува, за да го види Божето царство, па уште и да влезе. Значи. А тој смета дека е веке таму. И вели осмиот стих, еве, а таа споредба со ветро, значи му дава споредба со работи кои што се земски, кои што се познати на секој, ветрот дува каде што сака и го слушаш неговиот шум, а не знаеш од каде доаѓа и каде оди. Така е секој со оној кој што е роден од по дух. Ви се секавате на моментот кога сте се обратиле, кога сте, кога сте биле на ново родени, може ли некој да го каже датумот, моментот? Тешко. Тоа е нешто што не се гледа, Тоа е нешто што не е опипливо. Резултатите се гледа. Значи, еве, ветрот дува, од прилика може ке оцените според тоа како се нишаат гранките или лисијата, на која страна одат, па на која страна дува. Меѓутоа, имате ли контрола над ветрот? Можете ли да контролирате? Не. Значи, лекцијата е за Никодим и за секој од нас, дека Најбитно е да бидеш наново роден, ако сакаш да го видиш и да влезеш во Божито царство. А наново раѓање нема врска со тебе. Тргни ги од главата своите мисли дека ти можеш нешто да постигнеш за да се спасиш. Не. Се што ти треба е да бидеш наново роден, а наново раѓање нема врска со тебе. Ти воопшто ништо не контролираш. Тука. Тоа е од Бога. И никој да му одговори и му рече, Како може да биде тоа? Повторно, слично прашање. Како може да биде тоа? Не дали треба, него како може да биде тоа? Се уште размислува земски, се уште размислува телесно. Никодим. И сега, од тука натака, е главнината, може би, на, на сето ова, на кратко ќе поминеме, па следниот пат ќе продолжиме. Од овде понатаму нема да го слушнеме Никодим, нема да слушнеме ништо повеќе од него. Веројатно, внимателно ја слушал проповедта која што ќе му ја каже Исус. Што е битно за човек да биде наново роден? Што е она што тој треба да го направи? Иако е самото наново раѓање, самиот чине нешто независно од, од човекот. Еве што. Исус му одговори и рече, ти си Израелев учител и не го знаеш ли тоа? Може би ова го замолкнало Никодима. Ти си учител Ти треба, ти ги учиш луѓето, а вакво нешто, ваква една основна работа не познаваш. Вистина, вистина ти велам, зборуваме за она што знаеме, сведочиме за она што сме виделе, веројатно мисли на себе на Јован Крстител, предходникот негов, а сепак не го примате нашето сведоштво. Не верувате кога ви зборував за земните работи, како ќе верувате ако ви кажав за небесните? Вие не можете да ја сватите мојата земна мисија, а камо ли сега да ви зборувам за мојата небесна мисија? за небесни нешта, за многу повозвишени. И никој не отишол на небо, освен оној кој слезе од небото, човечкиот син, кој е на небото. Веројатно ова, затоа што, ако сте добро запознаени Евангелие по Јован е една од последните книги, веројатно што напишена во Новиот Завет, затоа Јован го додаја и ова, и кој е на небото. Исус веќе тогаш бил на небото. Бога е пишувано. И како што Мојсе ја издигна змијата во пустината. Видите каде, каде насочува, каде, каде цилја, така да кажам, Исус. И како што Мојсе ја издигна змијата во пустината, така треба да, издигна, да биде издигнат човечкиот син. На што алудира? На крстот. Голготски. Немате наново раѓање ако го немате крстот. Нема шанси. Та секој кој верува, еве го нашиот дел. Оне кој што верува во него, оно што ќе, значи, ќе биде издигнат, сино човечки, да не загине, но да има вечен живот. Ова подосна ќе се повтори во 16 стих. Ова за вечера ќе не биде последниот стих. Што му кажува Исус? Што сака да му каже Исус на Никодим? Крстот, верата во жртвата, што ќе биде пренесена, значи ќе биде пренесена на тој крст, токму тоа е она што Значи, делува на, на, на, на, на новото раѓање, раѓањето од дозгора. Тука се менуваат мислите на човекот. Тука сосема станува нов човек. Како што е сестра Олгица често пати знае да го каже тоа, и денеска неколку пати го истакна. Значи, крстот, дали ние го свакеме тоа? И интересно е, Исус го наврка Никодим на многу познат настан од Броеви, значи 4 Мојсиева, 21 глава, па за кратко само да отвориме. Броеви 21 глава, секјавате на настанот кога почнава да се бунат израелците во пустината. 21 глава, Броеви од 5 стих. И почна да зборува, да зборуваат и против Бога и против Мојсија, значи 21 глава, 5 стих. Зошто не изведовте од Египет за да изумреме во оваа пустина? Нема леп, нема вода, а тоа бедно јадење, мислејќи на маната, маната им станала бедно јадење. Знаете што символизира маната? Таа дневна храна. Библијата. Катастрофално е кога човек ќе дојде до една ваква ситуација да рече тоа бедно јадење таа бедна книга. Е па тогаш, сакале нејкеле готови сте, тука е змијата. Гаволот да ве касне. Значи, вика, тоа бедно јадење веке им се изгади на нашите души. Значи, гадно им станала Божјата реч во превод, значи, на наш денешен јазик. И тогаш Господ испрати лути змији против народот. Пазите, тие биле цел време во пустина. Бог испратил лути змии, змиите биле тука, ама веројатно тие биле цело време штитени од Божија заштита од тие змии. И сега Господ само ја тргнал заштитата и навалиле змиите. Знаете, тука има и скорпи, што ти не. Веројатно сте гледале некои од тие документарни емисии. Страшна работа да се најдете во пустината. Нешто ќе ве касне, што ќе биде? Значи, пушти лути змеи против народот, тие ги каснуваа така што изобре многу народот од Израел. Народот дојде при Мојсија и рече, сгрешивме кога зборувавме против Господа и против Тебе. Помоли му се на Господа да ги острани змеите од нас. Мојсија се помоли за народот и Господ му рече на Мојсија, направи отровница, значи бронзена змија, и стави ја на столб, односно на стап, секој кој ќе биде каснат, ќе остане жив ако погледне кон значи, таа бронзена змија. Мој се направи змија од бронза, ја стави на столб, значи на стап, кога лутицата ќе каснеше некого, ќе погледнеше во бронзената змија и оздравуваше. Лекот се состоил во тоа што ќе гледаш во таа бронзена змија. Е сега, кој будела не би гледал, ако, па тој е толку едноставен лек. Значи, гледај тамо во бронзената змија и тоа е тоа. А што мислите дека сите гледале? Помислете малку, што е проблемот сега тука јас да гледам во една бронзена змија која што е издигната тама на, на еден стап. Проблемот е во тоа што вие треба да го кренете погледот од оздола, кај што сте обколени со многу лути змији, и со вера да го кренете погледот да гледате некаде таму во некоја си измислена направена бронзена змија. Е, тоа е вера. Најдете се во таква ситуација со кој знае, може стотина змии, лјадници змии може би имало тука. И кренете го погледот, значи први треба да верувате на речта, што ја кажал Мојсија, на Божијата реч како Мојсија, да го кренете погледот и да гледате кон таа бронзена змија и ќе, и бидете исцелени и ќе бидете заштитени, нема да бидете каснати од тие долу змији, Е па потребна е вера. Тоа е она што на вистина е потребно. И затоа ова е символ пазите, не е змијата символ за Христа, иако има коментари и тоа дека нели Исус стана грев за нас, затоа може да се земе таа. Не, не, повеќе во суштина следно. На израелците многу добро, многу добро знаеле што е тоа, што символизира змија на стап. Знаете, еден овчар, еден израелец, која ќе убил, која ќе убие змија, е пробајте да убиете змија, па се случува да таа уште е жива, па ако ја факјате директно со рака може и да ве касне. Значи, најсигурно е со стап и ја дигате по настрана од вас. Значи, змија на стап значило со влада на змија, уништена змија. Во случајов, гјаволот, злото е уништено. А кој е? Тој кој што ќе го уништи злото, кој е што ќе го уништи гјаволот? Па Иисус на крстот Голгоцки ќе заврши работата. Во таа смисла тоа е символ на Исуса и на крстот Голгоцки. И така и ние со вера гледајки на крстот, тргајќи го погледот од секакви земски глупости и, и, и, и проблеми кои што не а, значи, гушат, гледајки на крстот, ќе се променат нашите мисли, ќе зајакне нашата вера, ќе се, значи, на тој начин ќе почне да се случува она наново раѓање. Тоа е таа лекција која што Исус сакал да му ја одржи, му ја одржал на Никодим, и која што лекција важи за ден, денешен за сите нас, за сите други генерации, и овде сепак ќе завршиме. А, во некоја следна прилика може, барем неколку проповед се кажат само на стихот Јован 3.16, мада веројатно нема да бидат повеќе од една, ама како и да е, ние веќе навлеговме малку таму. Факт е дека Оно што треба да, да го сватиме накратко од овој дел, од овој пасос од Јован 3 глава е тоа дека вашето интелектуално знаење, вашите дипломи по теологија или било што не ве спасуваат. Оно што е најбитно, сршта е дали сте наново родени. Тоа е прашањето. И како што јас еднаш не, сак, не сакам во случајов да ништо да кажам за брат Дејан, меѓутоа еднаш во дискусијата што ја водевме на значи, во таа група на Facebook, кој што тој ја започна, а дискусијата се водеше нормално за онаа негова вечна тема, темата за Светиот Дух, јас му, му кажав следно, значи, ние можеме да дискутираме тука колку сакаме. И многу е интересно што сите сме се знајковци се правиме дека многу нешто разбираме, меѓутоа се повеќе се таквите кои што се нешто знаат, а сем помалку се вистинските христијани. Такви се помалку помалку има. Значи, оној кој што ќе ти се најде во неволја, оној кој што ќе ти биде вистински или доживетен, или до крај пријател, како што денеска проучававме во полуката, такви ти ги нема. А теолози, се знајковци, факултети, дипломи денеска колку сакате. Меѓутоа, тоа джабе е. Тоа не ве спасува. Ако не сте наново родени, нема ни да го видите Божето царство. Нема ни да го доживеете и што Мојсей го доживел. Он барем погледнал тамо, го видел Ханан. Уред, нели, после знаеме дека бил вознесен. Меѓутоа, ни тоа нема да го доживее, Нема да припариме до таму. Така да, ако е нешто <laughs> битно е, најбитно е тоа да бидеме наново родени. Нека му е слава на Бога. Тој е тука, тој е тој кој што ја врши сета работа. Ние треба да веруваме, ние треба да го прифатиме Спасителот Месијата. Нека му е слава на Бога уште еднаш. Амин.